In hierdie stad zal hij niet inkom nie, spreek die Heere. En ik zal hierdie stad beskut om dit te verlos, om mij en om my knecht David ontwil. Toe die engel van die Heere uitgetrek en in die laer van Assyrië 185.000 verslaan. En toe hulle die moore vroeg al klaarmaak, was dit allemaal dode lichame. En Esnerup, die koning van Assyrië, het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninef, geblij. En toe hy hom neerbuig in die tempel van sy God Nisroch, het sy seens Aram, Leg en Saar, sy om met die swaard neergeslaan. Maar hulle het ontvlug na die land Ararat, en sy seen Esaradon het koning geword in sy plek.